Böyük hadisələrdən biridir. Heydər Əliyev, rahiməhullah, vəfat elədi. Heydər Əliyev, hamınız tanıyırsınız, Azərbaycanın neçə il hakimi olub, əmir sahibi olub və biz qərara gəlmişik ki, məscidin cəmaatı inşallah, cəmaat yəni e, cümə namazından sonra inşallah onun üçün cənazə namazı qılaq. Çünki müsəlman idi inşallah, onun vaxtında qədər məscid açıldı və bizim məscid də onun vaxtında açıldı Və əlhamdülillah bu qədər insan o vaxtında oldu. Və biz inşallah cümə namazından sonra e, inşallah onun üçün cənazə namazı qılacaq, dua edəcək ki, Allah tamam bağışlasın inşallah. Allah subhanət tamam qiyamət günü üzünü ağləsin yarab. Allah subhanət tamam bütün müsəlmanlara bağışlasın yarab. Allah subhanət tamam müsəlmanlara kömək olsun. Allah subhanət tamam bizi fitnədən və fitnə əhlindən təmiz, e, uzaq etsin yarab. Həmçinin Allah subhanət tamam bizim səhvləri o cür insanlardan, cürbəcə fikirli insanlardan və s. meclisimiz düşmənlərindən təmizləsin ya Allah subhanətə alə e, kim ki xəstədir, Allah subhanətə alə ona şəfa versin. Aqulu həzə və əstəğfirullah li və ləkum mürsəli müslimin min kulli zəm. innəhu huvəl qafurur rəhim. Kim deyir la iləhə illallah müsəlmandır. Lakin söhbət gedir tam müsəlmandır, kamil, yoxsa yox. Onda da söhbət. Aydındır? Başlamaq lazımdır. Əgər xüsusən də insan əgər doğulubsa bir yerdə heç nə görmür, heç nə işitmir, belə işitib. Ta ki, kətdəsən sən, doğulmuşsan orada. Elə bilsən ki, din budur. Hələ hər yan belədir. Sonra adam gelir Məkkəyə görür ki, o, burada zaman başqa şeydir. İnsanlar başqa cür eləyir və sən o insanlar yavaş-yavaş insanın başı samalar. Onun da insan nə oldu, Xalac der ki, təkfir cəmatı bir kafirsən qutardır. Hələ olmaz. Ona Şeyh Abdülvahab da rəhməlullah deyir ki, ola bilər insan qəbri ziyarət etsin, ondan istəsin, lakin həm müşrik deyil. Hə, müşrik deyil, cahildir. Aydındır. Həmçə İbn Teymiyyə, İbn Qeyyim və qeyriləri, sələflər. Hə, əməl küfürdür. Ola bilər insan əməl küfür olsun, söz küfür olsun, lakin hələ həm kafir olmasın əməllə kafir eləyənlər xavariclərdir. Sözlə. Elə deyil. Ona görə biz prezident üçün cənazə namazı qılanda 3-4 gün qabaq mən dedim ki, biz namaz qılacaq. Aydındır? Belə ki, dedim ki, ola bilər. Bəzilər sizə desin ki, bu düzgündür, zat, bilməyənlər. Çünki məsələn, ola bilər insan hansı partiyada olsun. Elə deyil. Var, ola bilər insanlar cürbəcür də, cürbəcür partiyalardadır, zat. Onların da öz fikirləri zat var. Ola bilər, onlar desinlər, yox, düzgün deyil. Ola bilər cənnini tulalar, məsələn, desinlər ki, düzgün deyil. Yəni, məqsəd, yəni, xaricləri nəzərdə tutmuşdur. Ola bilər, belə eləsinlər, lakin bizim əməlimiz düzdür səhihdir. Biz necə eləyirik, necə əhlüsün acıra o münhəcəm elədir. Biz düz hərəkət elədik, əlhəmdülillah. Dedim ki, ola bilər etirazlar olacaq. Yəni, fikir vermin elə şeyə, inşallah bizim əmrimiz düzdür. İnşallah mən asılı əmr eləmərəm inşallah heç vaxt və ya sünnətə müxalif bir şeyi sizə aparmaram inşallah. Deyəcə, elə şey yoxdur aparmışam, demişam və inşallah olmayacaq. Xavariclər istifadə etdilər, çünki o xavariclərdə o bir iki nəfər var, o baxçılar, hansı ki, baxçıdan xara bilirlər. Onlar da belə şeylərdən istifadə edirlər həmişə. Məsələn, sən bir dənə söz deyəndə, özü səfikdir, dəli başa düşmür. Eşidir səndən sözü gedir, gəl, ha, sevinir. Əla, əla, bax belə dedi, belə dedi, gör söz, gör söz. O da bilsən nə üçün? Çünki yaxınlaşmasınlar. Çünki özü saxlaya bilmir cəmatı saxlaya bilmir. Ona görə belə şeylər olar sərfləyir. Hərdən görürsən bizdən birimiz çaşsın, bizdən birimiz belə eləsin. İstifadə edir belə şeylərdən. Ha, ha, görürsən belədir, ha. Hə. Görsən nə? Dedi ki, kim cənazə namazı qılmır, deyirlər ki, kim, deyən demişəm ki, kim cənazə namazı qılmasa cəhənnəmin tullasıdır. Gör necə yayıblar. Belə təlik səfihdir. Səfih başa düşməyib sözü və gelib səfihlərə deyib. Və səfihlər də kim ki qəbul edib səfihdir. Çünki hələ söz demək olar. <laughs> Çünki mən bilirəm ki, cümə namazından sonra biri tələsir, cəmatı şübcü var. Ola bilər, eləsi var. Həqiqətən zəng edirlər ki, ola, məsələn, mən cümə namazından sonra tez gedim, şikirləri bilmirəm. Gözlərdən qarışsa sual verirlər. Amma bilirəm. Ki, bəli, ola bilər, Elə bilər, hər dəfə təzə adam gəlir. Heç bilmir namaz nədir? Deyəndə qalxdı, bilmədi nədir? Ola bilər, qardaşlar var, tələsirlər, çıxıb gedərlər, mən bir söz deyə bilərəm. Kim cənazə namazı qılmasa, cənnənin tulasıdır. Ona görə şey, e, alınmadı sənin torban. Xalar isə o bəzi qardaşlara hansı ki xeyr istəyirlər, yaxşı zəndə yolardan. Bəzilən düz, bəzilən dəlidir, Amma bəzi qardaşlar səfirlərə qulaq asırlar. Yaxşı zəndə yolarlar. Ola ki, inanırlar əl adamlara. Həmin dəvə demişik ki, ə, bir söz eşidəndə dəqiqləşdir. Bir söz eşidəndə dəqiqləşdir. Sən də özün görürsən ki, xəstədir o. Sən onu ki, inansan. Dəqiqləşdir. Bəyəm məndən qorxursan, Deyirlər ki, otağına yermir. Kim otağına yersən tutacaq eləsən. <laughs> Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vallahi hər sözə görə cavab verəcəksən qiyamət günü. O böhtənlərə görə də. O səfihdir ki, səfih dəlil nədir səfihdir? Dəlil odur ki, səfih ağzını gələn danışıb bilmir. Kafir, zaday, E, e o, o dəlildir ki, səfihdir. Çünki ağıllı adam hələ şey deməz. Peyğəmbər hədisi var, şey, yola sıfır hədis. Mən də hə, ona görə səfih deyirik. Başqa şey deyə başqa şey deyərdik. Hə. Hə, rahim Allah. Hə, hə. Mən də prezident almışayəndə dedim ki, rahim Allah. Rahim Allah, bunlar elə başa düşürlər, yola səfirlənlər, yola elə səfirlənlər, yola səfirlənlər, cahil bilmirlər. Rəhmullah nəsə belə nəsə belə duadır, nəsə belə hansı alimlərlə gedir zat. Bəlkə ərəbcə olduğuna görə, hə, ərəbcə olduğuna görə. Ərəbcə də bilmir axı. Elə bilirlər ki, nəsə bu ancaq alimlər su götürür, bu gör kimə dedi. Ə, rəhmullah mənası, yəni Allah Taala rəhmət eləsin ona. Sən <laughs> bunu ələf etdim. Yaxşı, Allah rəhmət azıqlar deyəm. أما dünya işlərinə həqiqətən biləm. Hələ Allah bizi əminiz düzdür Allah. Baxmayaraq cənnət çulalayan deyir. Həmsində insan, müsəlman, müsəlman dini cəhəti öyrənəndə siyasi cəhəti də öyrənməlidir. Siyasi tərəfdən baxma lazımdır. Lakin o səfirlər bilmirlər. Çünki nə üçün? Çünki səfirdirlər. Nə dindən başlar çıxır, nə də dünyadan vallahi. Səfihdir ona görə. Ona görə belə şey danışıda heç, e, heç O başa düşməyəcək elə şey, başa düşməyəcək. Çünki Allah tala məhrum eyb onu. O başa düşməkdən. Onlar istəmirlər əslə başa düşməyə. Hı. Hı. Bəli. Çox ağır vəziyyət, yəni çox Bəli, bəli. Vəziyyət yəni onun Əgər ki, hansı sosial situasiyonu olmaq, yəni onun zararı olmaq. Yox, problem deyil. Həm də bilirsən, həm də mən orada qeyd elədim axı. Mən orada qeyd elədim. Allahla başa düşdü. Lakin onlar başa düşmülər, aydın da onlarla. Mən dedim ki, bizim meçid o vaxt açıldı. Allah subhanət hələ çoxumuza o vaxt hidayət verdi. Bizdən kişidə demirlər. Biz gəl ibadət edirik. Dəvət edirik. Ola bilər, bəzilərindən az gəlsin bu. Lakin bu çoxdur, həddindən artıq çoxdur hələ. Çünki dünyanın vəziyyətdən baxanda, o ölkələrin vəziyyətdən baxanda görürsən ki, bu çoxdur vallahi. Mən şəhəlimlər, bir dənə səni Libiyaya aparıb ataq, o danışanı. Gece Azerbaycan İslam Devleti'dir. Aydındır. Bu ya Ərəb ölkələrində də qarşılar, Ərəb başqa ölkələrdə də qarşılar, Özbekistanda, Azadda, Türkmənistanda. Ona görə vallahi nəmədəy biz, sən üçün demirlər. Düz də ola bilər, müəyyən problemlər olsun, lakin yenə əlhamdülillah əladır. Ona görə həmçinin münafiqlər və s. cürbəcür şeylərdən istifadə edənlər və özüm eşitdim. Dedi ki, o vaxt istədilər ki, rəis dedisin ki, bəs Vahabi söhbəti zahir, o dedi ki, mən bəlkə baxdıqca özüm gördüm. Dedi ki, Azərbaycanda Vahabi yoxdur. Qutardı. Amma istəyirdilər onunla şey eləsinlər. Getmədi o söhbətə. Elə də bilərdi. Aydındır? Yəni, həm o, həm Elçi bəy, yəni biz yaxşı zəndəyik. İnşallah müsəlmandırlar olar. Aydındır, müsəlmandırlar. Lakin, ola bilər, küfür desin və ya küfürləsin. Lakin o olan cahilliyindən irəli gəlir ki, biz demirik ki, dində mütəxəssis idilər və s. Və xüsusən də insanlar nə ki, söhbət onlardan gedir, ümumən insan xüsusən də əgər başqa cəmiyyətdə yaşasa, başqa cəmiyyətin təlimini alsa, o təbii ki, o da xətalar olacaq. İnsan özü dində, uşaqlıqdan dini öyrənir, dini öyrənir, yenə xəta eləyir və təsəvvürlə başqasıları. Aydındır? Biz burada heç kəsə dəvət eləmək edə, heç kəsə şəxsi bəyəsliyə edə, heç kəsə. Lakin bu odum ödür, yəni şəxsi bəyəsliyə edirsən sən. Kimisə şey edirsən, yox. Biz fəqət belə lazımdır. Əl-Sünnə minhəcə budur. Hə? Bu da problemdir, hmm. mən də problemdir. Deyirlər ki, elçiləyə qılmadıq. Valla elçiləyə qılmadıq, birinci e, imkan olsaydı qılardıq onun üçün da. Lakin o, indi dövlət başçısı sonra çıxdı, o problemlər vaxtında oldu, ona görə. Yolla prezident olmasa qılmaq olardı onun üçün də. Biz də məsələn, İbn Batçın qıldıq, Alban üçün qılmadıq. Hüseymin üçün, Muqbil üçün. Bəlkə bu adam ki, zavallı istəmirik zaten. Aydındır. Lakin ehtiyac var idi, qıldıq. Aydındır. Xüsusən də e, e, münafiqlər zat, yəni böhtan yaydılar mesid ətrafında və həmçinin göstərdik ki, bizim meçid dövlətin əleyhinə deyil. Bu meçid Azərbaycan dövlətçinin tərəfindədir. sardı. Yaxşı.